Augusta Brown Garrett estis usona componistino, verkisto, eldonisto kaj virina pioniro en la muzika y usona sceneoj. Ŝi naskiĝis en Dublin, Irlando, sed la familio translokiĝis al Usono, kiam ŝi estis nur sesjaraĝa. Ŝia patro David Brown venis al Ameriko cun la celo establi music academion. Jam en octobro de tiu sama iaro, Boston Gazeto raportis kiel eta mir infano presentis pli malfacilan componajon de Dussek. Augusta idis sperta clavarludanto, cae si presentis sia in propren componajon ce publicae concertoi. Iesia dexes iaragio, la Brown Academio reclamis publican eventon en Episcopal Recorder, quiu promesis que fraulino Brown presentos diversa incomponajo in proprain, quiu nun estas en la Londona Gazetaro sub alta patronetzo. Dum la 1830 la yuna Augusta Brown sendis Cantoin kaj pian variazioin al Filadelfia donisto George E. Blake. La Boston Curiero presentis rimarkindan novan petzon de pian musico, componita fare de Miss Augusta Brown con la rememoro de su debuto en la urbo. improvisado au componado de variazioi en mallongai melodioi estis parto de la musica instruccio quion si ricevis de sia patro. Ne existis en tiu tempo academio, colegio, universitato au music conservatorio por virinoi, en quiu si povus studi en contrapunton, kaj orquestradon. Augusto Brown havas specialan lokon en la muzikhistorio kiel uno el la que play productiva y virina y componistoi en Usono. Tiel identigas sin la pionira studo de la muzikologo Judith Tick en sia libro Usonai virinai componistoi antau 1870. La unuae publicajoi de Brown estis cantoi cae variatioi por solo da piano. Tum sia vivo, si publicigis almenau 200 pezoin por piano cae vocio, inclusive de multae himnoi cae secularei pezoi. Si estis eble plei conata pro vecigiu mia signorino, verkita en 1845. Pri quelcae el la vercoi de Augusta Brown, la academiulo Bonnie Miller scribas la pezzo Forever Your montras raffinitan componiston en sobra salon canzono quiu estis versaine componita kiel omaggio al sia forpacinta ezzo, la portretisto Jo Babobo Garrett. La serena accepto de perdo sur Forever Your reflectas considerindan foriron de la vigla superabundezzo quiu trapenetras la irisan valson publicigita ciam Brown juis sian plei grandan reconon. Paralleli al sia musica componado, Augusta Brown comensis aliam agadon, la literaturan. Ciam Augusta Brown publicigi sian unuen eseoin pri musico en 1845, existis neniu angla virino scrivanta pri musico en rebuoi. En la XIX jartcenta usono, kiel en la XVIII jartcenta Britio, culturo, empresage, formato, margenigis virinoi. La nura modelo de Augusta eble estis Margaret Fuller, la pionera nov anglia intelectulo, quiu publicigi concerta in recenso in jam en 1841. Augusta Brown, verkis pri musico, literaturo, bel artoi cae la cristana credo. Si regule publicigis articoloin en music pagioi de regionai revuoi. Pos sia unua musica publicajo en la rebuo Godeis Ladies Book en 1841, Augusta sercis nacien ciu monatain cae literatura in rebuoin por publicigi sian musicon cae sian proson, ficcioin, eseoin cae poesioin. Tio farigis grava cae persista agado dun tuta sia vivo. Pro la constante represado de materialo de uno gazeto al alia, la literatura verkoj de Brown certe circulis pli vaste ol musica y verkoj. En sia de carriero, Augusta Brown construis grandan heredajon en América musico per talento profecismo caiper sistemo